ćemo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashaabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnje. Mi nastavljamo uz Allahovu tebara kretala pomoć sa knjigom Suština svjedočenja da ne ima Boga osim Allaha te bareke wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi sallam njegov posljednji poslanik. A u krizi radimo poglavlje peti uvjet šart ispravnosti šehaleta la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A to je ljubav prema onome, prema tom šehaletu. I prema onome našta taj šehalet upući. Kao i osjećaj radosti zbog toga. Gledaj, tri stvari rečene, kaže zašto. Prva, ljubav prema ovom šehaletu. Šta je ljubav prema šehaletu? Radimo peti šart šehadeta. To su oni zubci kada Olema spominje za ulazak u džennet. To su ti zubci koji god je od ovih pokvaran, nekako je pokvaran. Ako nije napravljena kako treba, kako se kaže, ti tako na jel da? Pa ti je ključar, odnesi ključ. Ako je pogrešno vrat, nema teorije da otvoriš. Vrat ćeš i rećeš mu, popravi ovo, nije dobro, nije dobro uradio. Reza jedna, jedna nevalja, sve je dobro, samo ona jedna i ne može otvoriti. Samo, je razlog, samo što je razlika između popravke ovdje na dinamku i na onom ne, ogromno. Na onom nema popravke. Kad, kad, kad ne mogneš otvoriti, ne možeš ni ući. Ne možeš ni ući. Ako nisi kako treba izvadi onaj tisak, nećeš ni ući. I ljubav prema ovom šehadetu, prema šehadetu kojim? La ilaha illa da Muhammedu Rasulullah je u stvari ljubav prema kompletnom šedetu. Jer kad je šehadet, šta je šehadet? Sve ono sa čim dolazi poslanik sallallahu alaihi sallam. I ljubav prema šehadetu nije samo ljubav prema pukom izgovaranju šehadeta i njegovim riječima. Hele, to je glupost. Nego, zašto? Prema onome što taj šehadet nalaže, što njegovo pravo zahtjeva. Prema postu, prema namazu, prema džihadu, prema zekatu, prema davi, prema dostavi vjeri. To je šta? Sve je to ljubav prema tom šehadetu. Jer ti ljubavi što potpada pod taj šehadet radiš. Pa onaj ko ne radi, on ne ljubavi. On ne voli. Onaj ko radi, on radi zato što to voli. A zamislite kakav je onda onaj koji radi suprotno od onog što volje voljeni traži od njega. <laughs> Kad ona što ne radi ništa, kaže da voli, gledaj koji lažo. Kakav je onda ona koji nešto radi, a suprotno od onog što mu je volje i naredio da radi? Gori od ovog prvog. Jer svatate, kakva je njegova ljubav? Kralju, ja tebe volim. I kralj ti dadne da vodiš njegovu imovinu. I ti sva razvala živu. I ti sva vidiš kralju, ja tebe volim. Ne kralj kralju Adman, čujući glas šta si mi uradio sa imovinom, sve ti rastorio. Kralju, ja tebe volim. Lukove će te staviti reći, ti nisi normalan. Ti si budala, sve si mi živo razvalio, a kaže da me voliš. I on je gori od onog koji kod kralja samo sjedi ništa rade, više kralju, ja te volim. Jer mu ne ruši imete. Ne razvalim ono što je kralj napravio. I manje je lud od onog što misli da on može upravljati kraljevim prijestom i državom kako on hoće. Zato? E danas ću te onda, koliko čovjek voli Allaha uzvišenog, kad on tu svoju ljubav prema Allahu hoće da ispolji onako kako samo njemu odgovara da to ispolji. <laughs> Jel sad da što govorim? Kako će čovjek govori da voli Allaha i hoće da ispolji ljubav prema Allahu. Kaže, ja Allaha volim. A hoću da ga volim onako kako meni paše da ga volim. Da samo izgovorim riječi da ga volim. I čak šta više, da radim srćim suprotno od onoga što mi je naredio moj voljeni. Da svatate? I kaže, I prema, kaže ljubav, prema ovom šehadetu, dalje kaže, i prema onome na što šehadet upućuje. Pa na što upućuje šehadet? La ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Upućuje na to da su se nebesa i zemlja ustegli da ponesu ova emanet. A čovjek po njemu ne zahvala. Težak je ovo ovaj emanet, brađe. A on upućuje na to, na upućuje na kompletan svoj sistem. Da taj šarijak kad uzmeš, on se uzima sa čime? Sa uputom i ljubavlju. Jer tvoja ljubav mora upućivati prema tom šehadetu. Mora se pokazati. Moraš pokazati stvarno da ti taj šehadet voliš. Pa neko pokaže manje, neko više. Neko najviše, neko zade život. Iz ljubavi prema toj uputi, I ono našta ga je taj šehadet uputio, daje svoj život. Zato ne možemo biti više njim. To je mačko uredno. Od hiljada možda jedan. Od hiljada možda jedan. Mi bi svi volili da uđemo u zemlju bez polaganja računa. Jada? I oni koji hoće da to ostvari i da imaju, da uđu, najviše radi za to. I vole se da uđu u dženet bez polaganja računa. Svi bi voljeli. Pitajte ove nevjednike. Mi volimo ući u raj. Da ne... I sam sebe utjera ulaž. Kako? Pa da mu je da uđe u dženet, da ništa ne uradi. On bi volio, a uzviš mi kaže, to su samo puste žene njihove. On bi volio da uđe. Zato i je nevjednik. Zašto? Jer onda on je malo vjeruje, a malo ne vjeruje. Ili sumnja. Ne, to je sumnja. Gdje mu je pomiješana istina i neistina. On kaže, a možda ću se izvući, nek mi nešto se... Makar malo da... I onda i vi ćete ili najako reli, on zadnje neđe mačku nahrani čuku, zadnje se da... Kaže, suti djete, mada više njih zadnje. Kaže, imat ćeš sreću na ovom svijetu. A ja te i dao najako šta ostane. A njima daje one. Pa će, samo reci, dadne, možda ti spomenimo nekog fajn, možda se narazboliš, možda ti Allah dadne dug života, on će odmah sto hiljada eura izad. Što? Ti si rekao njemu, i odmah ćeš da mu je to najviše drago. A kaži mu, dadne, dadne ovdje fi se bir da. Da se ljudi pomognu uzdižući Allah, jer imat ćeš nagradu. E, neću ja to. Hoću ja da piše da sam ja to dobro. Mora to biti okačan. I šta kaže dalje? I radost zbog toga. E, ovo je ta radost. Kad je čovjek zaljubljen, on je uvijek nasmijan. <laughs> Jel tako? Hoće žena s tobom, potavljam ti sve, sve fan, cura te voli. Ej, i onda idu oni momci, cestom, usta odmah do ovoga. On sam radostan, zaljubljen. On voli, on je pun ljubavi. Kako onda može biti rob Allahov smrklu namrgožen? Kod njega din, radost šehadeta mu nudi da mi bude radostan. A to je radost upute. To je ta radost. I ljubav koja se kod tebe proizvede iz tog šehadeta. I zato, kad se kod tebe nagomila to i sve što se više gomila, ti sve više žudiš za tim šehadetom. I kad dođe na vrhunac, e to su oni prvi i uvijek prvi. Oni što su sve projekte uradili, sad samo grade kuću. Jer je ljubav prema tom šehadetu kod njega proizvela to. Kaže Allah te bareke o ta'ala. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Kaže uzvišeni u prirodu značenja.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 Donosimo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashaabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnjeg. Mi nastavljamo uz Allahom te barek ta'ala pomoć sa knjigom Suština svjedočenja da ne ima Boga osim Allaha te bareke wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov posljednji poslanik. A u krizi radimo poglavlje peti uvjet šar ispravnosti šehaljata la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A to je ljubav prema onome, prema tom šehaljetu. I prema onome našta šta taj šehaljet upući. Kao i osjećaj radosti zbog toga. Gledaj, tri stvari rečene, kaže zašto? Prva, ljubav prema ovom šehaljetu. Šta je ljubav prema šehaljetu? Radimo peti šehaljetu šehadeta. To su oni zubci kada Lema spominje za ulazak u džene. To su ti zubci koji god je odovi pokvaran, nekako je pokvaran. Ako nije napravljena kako treba, kako se kaže, ti tako na jel da? Pa Ti je pričar odnesi ključ. Ako je pogrešno vrat, nema teorije da otvoriš. Vrat ćeš i rećeš mu. Popravi ovo, nije dobro, nije dobro uradio. Reza jedna, nevalja, sve je dobro, samo ona jedna ne može otvoriti. Samo, je razlog, samo što je razlika između popravke ovdje je dejavku i na onom ne, ogromno. Na onom nema popravke. Kad, kad kad ne mogu nešto otvoriti, ne možeš ni ući. Ne možeš ni ući. Ako nisi kako treba izvadi onaj tisak, nećeš ni ući. I ljubav prema ovom šehadetu, prema šehadetu kojeg? La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah je u stvari ljubav prema kompletnom šedetu. Jer kad je šehadet, šta je šehadet? Sve ono sa čim dolazi poslanik sallallahu alaihi sallam. I ljubav prema šehadetu nije samo ljubav prema pukom izgovaranju šehadeta i njegovim riječima. Hele, to je glupost. Nego, zašto? Prema onome što taj šehadet nalaži, što njegovo pravo zahtjeva. Prema postu, prema namazu, prema džihadu, prema zekatu, prema davi, prema dostavi vjeri. To je šta? Sve je to ljubav prema tom šehadetu. Jer ti ljubavi što potpada pod taj šehadet radiš. Pa onaj ko ne radi, on ne ljubavi. On ne voli. Onaj ko radi, on radi zato što to voli. A zamislite kakav je onda onaj koji radi suprotno od onog što voljeni traži od njega. <laughs> Kad onaj što ne radi ništa, kaže da voli, gledaj koji lažo. Kakav je onda onaj koji nešto radi, a suprotno od onog što mu je volje i naredio da radi? Gori od ovog prvog. Jer svatate, kakva je njegova ljubav? Kralju, ja tebe volim. I kralj ti dadne da vodiš njegovu imovinu. I ti sve razvali živu. I ti sve vidiš kralju, ja tebe volim. Mene kralj odpad, čujući glas, šta si mi uradio sa imovinom, sve si rastavio. Kralju, ja tebe volim. Lukove će te staviti reći, ti nisi normalan. Ti si budala, sve si mi živo razvalio, a kaže da me voliš. I on je gori od onog koji kod kralja samo sjedi ništa radi, više kralju, ja te volim. Jer mu ne ruši metak. Ne razvaljujem ono što je kralj napravljeno. I manje je lud od onog što misli da on može upravljati kraljevim prijestom i državom kako on hoće. Zato? E znaš te onda koliko je čovjek voli Allaha uzvišenog kad on tu svoju ljubav prema Allahu hoće da ispolji onako kako samo njemu odgovara da to ispolji. Do sada da se govori. Kako će čovjek govori da voli Allaha i hoće da ispođi ljubav prema Allahu. Kaže, ja Allaha volim. A hoću da ga volim onako kako meni paše da ga volim. Da samo izgovorim liječi da ga volim i čak šta više da radim srćim suprotno od onoga što mi je naredio moj voljeni. Da svatate? I kaže, I prema, kaže ljubav, prema ovom šehadetu, dalje kaže, i prema onome na što šehadet upućuje. Pa na što upućuje šehadet? na ilaha ilaha Muhammedu Rasulullah. Upućuje na to da su se nebesa i zemlja ustegli da ponesu ovaj emanet. A čovjek po njemu ne zahvala. Ono. Težak je ovaj emanet, brađe. A on upućuje na to, na što? upućuje na kompletan svoj sistem. Da taj šarijak kad uzmeš, on se uzima sa čime? Sa uputom i ljubavljom. Jer tvoja ljubav mora upućivati prema tom šehadetu. Mora se pokazati. Moraš pokazati stvarno da ti taj šehadet voliš. Pa neko pokaže manje, neko više. Neko najviše, neko zade život. Iz ljubavi prema toj uputi, I ono našta ga je taj šehadet uputio, on daje svoj život. Zato ne možemo biti svi šehid. To je mač kurik. Od hiljada možda jedan. Od hiljada možda jedan. Mi bi svi volili da uđemo u zemlju bez polaganja računa. Jel I oni koji hoće da to ostvari i da imaju, da uđu, najviše radi za to. I vole se da uđu u džene bez polaganja računa. Svi bi voljeli. Pitajte ove nevjednike, mi volimo ući u raj, da ne dre. I sam sebe utjera ulažu. Kako? Pa damo je da uđe u džene, da ništa ne uradi. On bi volio, a uzviš li kaže, to su samo puste žene njihove. On bi volio da uđe. Zato i je nevjednik. Zašto? Jer onda on je malo vjeruje, a malo ne vjeruje. Ili sumnja. E to je sumnja. Gdje mu je pomiješana istina i neistina. On kaže, a možda ću se izvući, nek mi nešto se makar malo da... I onda i vi ćete ili raja koreli, on dadne neđe mačku na hrani čuku, dadne se tako. Kaže, cuti djete, mada više njih dadne. Kaže, imat ćeš sreću na ovom svijetu. A ja te i dao najako što ostane. A njima daje ovdje. Pa će, samo reci, Da li možda ti spomenimo nekog fajn, možda se ne razvoliš, možda ti Allah dane ljub života, on će odmah sto hiljada euro izdati. Što? Ti si rekao njemu i odmah ćeš gledati da mu je to najviše drago. A kaži mu, da li da li ovdje fi se bili da? Da se ljudi pomognu uzdižući Allah, jer imat ćeš nagradu. E, neću ja to. Učio da piše da sam ja to dobro. Mora to biti okačeno. I šta kaže dalje? I radost zbog toga. E, ovo je ta radost. Kad je čovjek zaljubljen, on je snasijan. <laughs> je li tako? Hoće žena s tobom, potaman sve, sve fan, cura te voli. Ej, si ovdje vidio ni momci, cesto, usta odoha doha. On sam radostan, zaljubljen. On voli, on je pun ljubavi. Kako onda može biti rob Allahovu smrtvu namrgožen? ko njega din, radost šehadeta mu nudi da uvijek bude radostan. A to je radost upute. To je ta radost. I ljubav koja se kod tebe proizvede iz tog šehadeta. I zato, kad se kod tebe nagomila to i sve što se više gomila, ti sve više žudiš za tim šehadetom. I kad dođe na vrhunac, e to su oni prvi i uvijek prvi. Oni što su sve projekte uradili, sad samo grade kuću. Jer je ljubav prema tom šehadetu kod njega proizvela to. Kaže Allah te barake o ta'ala. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Kaže uzvišeni u prirodu značenja.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 Donosimo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashaabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnjeg. Mi nastavljamo uz Allahom te barek pomoć sa knjigom Suština svjedočenja da ne ima Boga osim Allaha te bareke wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov posljednji poslanik. A u krizi radimo poglavlje peti uvjet šar ispravnosti šehaljata la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A to je ljubav prema onome, prema tom šehaljetu. I prema onome na šta taj šehaljet upući. Kao i osjećaj radosti zbog toga. Gledaj, tri stvari rečene, kaže zašto? Prva, ljubav prema ovom šehaljetu. Šta je ljubav prema šehaljetu? Radimo peti šehaljetu šehadeta. To su oni zubci kada Lema spominje za ulazak u džene. To su ti zubci koji god je odovi pokvaran, nekako je pokvaran. Ako nije napravljena kako treba, kako se kaže, ti tako na jel da? Pa ti je ključar, odnesi ključ. Ako je pogrešno vrat, nema teorije da otvoriš. Vrat ćeš i rećeš mu, popravi ovo, nije dobro, nije dobro uradio. Reza jedna, nevalja, sve je dobro, samo ona jedna ne može otvoriti. Samo, je razlog, samo što je razlika između popravke ovdje na dejalku i na onom ne, ogromno. Na onom nema popravke. Kad, kad, kad ne mogu nešto otvoriti, ne možeš ni ući. Ne možeš ni ući. Ako nisi kako treba izvadio onaj tisak, nećeš ni ući. I ljubav prema ovom šehadetu, prema šehadetu kojim? La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah je u stvari ljubav prema kompletnom šedetu. Jer kad je šehadet, šta je šehadet? Sve ono sa čim dolazi poslanik sallallahu alaihi sallam. I ljubav prema šehadetu nije samo ljubav prema pukom izgovaranju šehadeta i njegovim riječima. Jel da? To je glupost. Nego zašto? Prema onome što taj šehadet nalaže, što njegov pravo zahtjeva. Prema postu, prema namazu, prema džihadu, prema zekatu, prema davi, prema dostavi vjeri. To je šta? Sve je to ljubav prema tom šehadetu. Jer ti ljubavi što potpada pod taj šehadet, radiš. Pa onaj ko ne radi, on ne ljubavi. On ne voli. Onaj ko radi, on radi zato što to voli. A zapisite kakav je onda onaj koji radi suprotno od onog što voljeni traži od njega. <laughs> kad onaj što ne radi ništa, kaže da voli, gledaj koji lažo. Kakav je onda onaj koji nešto radi, a suprotno od onom što mu je volje i naredio da radi? Gori od ovog prvog. Jer svatate, kakva je njegova ljubav? Kralju, ja tebe volim. I kralj ti dadne da vodiš njegovu imovinu. I ti sva razvala živu. I ti sva vidiš kralju, ja tebe volim. Mene kralj odmah, pa čovječe, gledaj šta si mi uradio sa imovinom, sve ti rastorio. Kralj, ja tebe volim. Vukove će te staviti reći, ti nisi normalan. Ti si budala, sve si mi živo razvalio, a kaže da me voliš. I on je gori od onog koji kod kralja samo sjedi ništa radi, više kralj, ja te volim. Jer mu ne ruši metak. Ne razvaljujem ono što je kralj napravio. I manje je lud od onog što misli da on može upravljati kraljevim prijestom i državom kako on hoće. Zato? E zdane ću te onda, koliko čovjek voli Allaha uzvišenog, kad on tu svoju ljubav prema Allahu hoće da ispolji onako kako samo njemu odgovara da to ispolji. <laughs> Jel sad da te što govorim? Kako će čovjek govori da voli Allaha i hoće da ispođi ljubav prema Allahu. Kaže, ja Allaha volim. A hoću da ga volim onako kako meni paše da ga volim. Da samo izgovorim riječi da ga volim i čak šta više da radim srćim suprotno od onoga što mi je naredio moj voljeni. Da svatate? I kaže, I prema, kaže ljubav, prema ovom šehadetu, dalje kaže, i prema onome na što šehadet upućuje. Pa na što upućuje šehadet? La ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Upućuje na to da su se nebesa i zemlja ustegli da ponesu ova emanet. A čovjek po njemu ne zahvala. Težak je ovo ovaj emanet, brađe. A on upućuje na to, na šta? upućuje na kompletan svoj sistem. Da taj šarijak kad uzmeš, on se uzima sa čime? Sa uputom i ljubavljom. Jer tvoja ljubav mora upućivati prema tom šehadetu. Mora se pokazati. Moraš pokazati stvarno da ti taj šehadet voliš. Pa neko pokaže manje, neko više. Neko najviše, neko zade život. Iz ljubavi prema toj uputi. I ono našta ga je taj šehadet uputio, on daje svoj život. Zato ne možemo biti svi šehidi. To je mač kurik. Od hiljada možda jedan. Od hiljada možda jedan. Mi bi svi volili da uđemo u zemlju bez polaganja računa. Jada? I oni koji hoće da to ostvari i da imaju, da uđu, najviše radi za to. I vole se da uđu u dženet bez polaganja računa. Svi bi voljeli. Pitajte ove nevjednike. Mi volimo ući u raj. Da ne... I sam sebe utjera ulaž. Kako? Pa damo je da uđe u dženet, da ništa ne uradi. On bi volio, a uzviš mi kaže, to su samo puste žele njihove. On bi volio da uđe. Zato i je nevjernik. Zašto? Jer onda on je malo vjeruje, a malo ne vjeruje. Ili sumnja. E to je sumnja. Gdje mu je pomiješana istina i neistina. On kaže, a možda ću se izvući, nek nešto se... Makar ovo da... Jel da je, i vi ćete ili raja koreli, on dadne neđe mačku nahrani čuku, dadne se tako. Kaže, suti djete, mada više njih dadne. Kaže, imat ćeš sreću na ovom svijetu. A ja te i dao najako što ostane. A njima daje ovdje. Pa će, samo reci, dadne, možda ti spomenimo nekog fan, možda se razvoliš, možda ti Allah dadne drug života, on će odmah 100.000 euro izdati. Što? Ti si rekao njemu, i odmah ćeš da mu je to najviše drago. A kaži mu, dadne, dadne ovdje fi se bih da. Da se ljudi pomognu uzdežući Allah, jer imat ćeš nagradu. E, neću ja to. Učio da piše da sam ja to dobro. Mora to biti okačan. I šta kaže dalje? I radost zbog toga. E, ovo je ta radost. Kad je čovjek zaljubljen, on je ekstasija. je li tako? Hoće žena s tobom, potavljam ti sve, sve fan, cura te voli. Ej, si onda idu oni momci, sve to, usta odoha doha. On sam radostan, zaljubljen. On voli, on je pun ljubavi. Kako onda može biti rob Allahov na namrgođen? Ko njega digi radost šehadeta mu nudi da bude radostan. A to je radost upute. To je ta radost. I ljubav koja se kod tebe proizvede iz tog šehadeta. I zato, kad se kod tebe nagomila to i sve što se više gomila, ti sve više žudi za tim šehadetom. I kad dođe na vrhunac, e to su oni prvi i uvijek prvi. Oni što su sve projekte uradili, sad samo grade kuću.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 Donosimo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashaabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnje. Mi nastavljamo uz Allahom te barek ta'ala pomoć sa knjigom suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha te barek wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov posljednji poslanik. A u knjizi radimo poglavlje peti uvjet šart ispravnosti šehaljata la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A to je ljubav prema onome, prema tom šehadetu. I prema onome na šta taj šehaljet upući. Kao i osjećaj radosti zbog toga. Gledaj, tri stvari rečene, kaže zašto. Prva, ljubav prema ovom šehadetu. Šta je ljubav prema šehadetu? Radimo peti šart šehadeta. To su oni zubci kada ulema spominje za ulazak u džene. To su ti zubci koji god je odovi pokvaran, nekako je pokvaran. Ako nije napravljena kako treba, kako se kaže, ti tako na jel da? Pa ti je ključar, odnesi ključ. Ako je pogrešno vrat, nema teorije da otvoriš. Vrat ćeš i rećeš mu, popravi ovo, nije dobro, nije dobro uradio. Reza jedna, jedna nevalja, sve je dobro, samo ona jedna ne može otvoriti. Samo, je razlog, samo što je razlika između popravke ovdje na dejavku i na onom ne, ogromno. Na onom nema popravke. Kad, kad, kad ne mogu nešto otvoriti, ne možeš ni ući. Ne možeš ni ući. Ako nisi kako treba izvadi onaj tisak, nećeš ni ući. I ljubav prema ovom šehadetu, prema šehadetu kojim? La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah je u stvari ljubav prema kompletnom šedjetu. Jer kad je šehadet, šta je šehadet? Sve ono sa čim dolazi poslanik sallallahu alaihi sallam. I ljubav prema šehadetu nije samo ljubav prema pukom izgovaranju šehadeta i njegovim riječima. Jel da? To je glupost. Nego zašto? Prema onome što taj šehadet nalaže, što njegovo pravo zahtjeva. Prema postu, prema namazu, prema džihadu, prema zekatu, prema davi, prema dostavi vjeri. To je šta? Sve je to ljubav prema tom šehadetu. Jer ti ljubavi što potpada pod taj šehadet, radiš. Pa onaj ko ne radi, on ne ljubavi. On ne voli. Onaj ko radi, on radi zato što to voli. A zamislite kakav je onda onaj koji radi suprotno od ono što volje voljeni traži od njega. <laughs> Kad ona što ne radi ništa, kaže da voli, gledaj koji lažo. Kakav je onda onaj koji nešto radi, a suprotno od onog što mu je volje i naredio da radi? Gori od ovog prvog. Je svatate? Kakva je njegova ljubav? Kralju, ja tebe volim. I kralj ti dadne da vodiš njegovu imovinu. I ti sva razvala živu. I ti sva vidiš kralju, ja tebe volim. Ne ne kralju, čovječe, gledaj šta si mi uradio sa imovinom, sve ti rastorio. Kralju, ja tebe volim. Lukove će te staviti reći, ti nisi normalan. Ti si budala, sve si mi živo razvalio, a kaže da me voliš. I on je gori od onog koji kod kralja samo sjedi ništa rade, više kralju, ja te volim. Jer mu ne ruši imete. Ne razvaljujem ono što je kralj napravio. I manje je lud od onog što misli da on može upravljati kraljevim prijestom i državom kako on hoće. Zato? E što te onda, koliko čovjek voli Allaha uzvišenog, kad on tu svoju ljubav prema Allahu hoće da ispolji onako kako samo njemu odgovara da to ispolji. <laughs> Jel sad da što govorim? Kako će čovjek govori da voli Allaha i hoće da ispođi ljubav prema Allahu. Kaže, ja Allaha volim. A hoću da ga volim onako kako meni plaši da ga volim. Da samo izgovorim riječi da ga volim. I čak šta više, da radim srćim suprotno od onoga što mi je naredio moj voljni mi. Zatavljaj. I kaže, I prema, kaže ljubav, prema ovom šehadetu, dalje kaže, i prema onome na što šehadet upućuje. Pa na što upućuje šehadet? La ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Upućuje na to da su se nebesa i zemlja ustegli da ponesu ova emane. A čovjek po njemu ne zahvala. Težak je ovo ovaj emane, brađe. A on upućuje na to, na što? upućuje na kompletan svoj sistem. Da taj šarijak kad uzmeš, on se uzima sa čime? Sa uputom i ljubavlju. Jer tvoja ljubav mora upućivati prema tom šehadetu. Mora se pokazati. Moraš pokazati stvarno da ti taj šehadet voliš. Pa neko pokaže manje, neko više. Neko najviše, neko zade život. Iz ljubavi prema toj uputi. I ono našto ga je taj šehadet uputio, daje svoj život. Zato ne možemo biti svi šehidi. To je mač kurik. Od hiljada možda jedan. Od hiljada možda jedan. Mi bi svi volili da uđemo u zemlju bez polaganja računa. Jada? I oni koji hoće da to ostvari i da imaju, da uđu, najviše radi za to. I vole se da uđe u dženet bez polaganja računa. Svi mi voljeli. Pitajte ove nevjednike. Mi volimo ući u raj. Na ne... I sam sebe utjera ulaž. Kako? Odamo pa je da uđe u dženet, da ništa ne uradi. On bi volio, a uzviše mi kaže, da su samo puste žele njihove. On bi volio da uđe. Zato i je nevjednik. Zašto? Jer onda on je malo vjeruje, a malo ne vjeruje. Ili sumnja. E to je sumnja. Gdje mu je pomiješana istina i neistina. On kaže, a možda će se izvući, nek nešto se... Makar malo da... I onda i vi ćete ili raja koreli, on zadnje neđe mačku nahrani čuku, zadnje se nakon. Kaže, cuti djete, mada više njih zadnje. Kaže, imat ćeš sreću na ovom svijetu. A ja te i dao najako što ostane. A njima daje ovdje. Pa će, samo reći, dadne, možda ti spomenimo nekog fan, možda se narazboliš, možda ti Allah dadne drug života, on će odmah sto hiljada eura izdat. Što? Ti si rekao njemu, i odmah ćeš da mu je to najviše drago. A kaži mu, dadne, dadne ovdje fi se bir da. Da se ljudi pomognu uzdižući Allah, jer imat ćeš nagradu. E, neću ja to. Hoću da piše da sam ja to dobro. Mora to, visoka čast. I šta kaže dalje? I radost zbog toga. E, ovo je ta radost. Kad je čovjek zaljubljen, on je uvijek nasmijan. <laughs> je li tako? Hoće žena s tobom, potamlan ti sve, sve fan, cura te voli. Ej, si ovdje, idu oni momci, cestom, usta od uha do uha. On sam radostan, zaljubljen. On voli, on je pun ljubavi. Kako onda može biti rob Allahov smrtvu namrgožen? ko njega din, radost šehadeta mu nudi da uvijek bude radostan. A to je radost upute. To je ta radost. I ljubav koja se kod tebe proizvede iz tog šehadeta. I zato, kad se kod tebe nagomila to i sve što se više gomila, ti sve više žudiš za tim šehadetom. I kad dođe na vrhunac, e to su oni prvi i uvijek prvi. Oni što su sve projekte uradili, sad samo grade kuću.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 Doćemo salavat na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu ashaabe i sve one koji su ga slijedili i koji će ga slijediti od dana sudnje. Mi nastavljamo uz Allahovu tebara kretala pomoć sa knjigom Suština svjedočenja da nema Boga osim Allaha te bareke wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov posljednji poslanik. A u krizi radimo poglavlje peti uvjet šart ispravnosti šehaleta la ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. A to je ljubav prema onome, prema tom šehadetu. I prema onome našta taj šehalet upući. Kao i osjećaj radosti zbog toga. Gledaj, tri stvari rečene, kaže zašto? Prva, ljubav prema ovom šehadetu. Šta je ljubav prema šehadetu? Radimo peti šart šehadeta. To su oni zubci, kada Lema spominje za ulazak u džennet. To su ti zubci, koji god je odovi pokvaran, nekako je pokvaran. Ako nije napravljena kako treba, kako se kaže, ti tako na jel da, pa ti je ključar odnesi ključ, ako je pogrešno vrat, nema teorije da otvoriš. Vrat ćeš i rećeš mu, popravi ovo, nije dobro, nije dobro uradio. Reza jedna, jedna ne valja, sve je dobro, samo ona jedna ne može otvoriti. Samo, je razlog, samo što je razlika između popravke ovdje na dinamku i na onom ne, ogromno. Na onom nema popravke. Kad, kad, kad ne mogu nešto otvoriti, ne možeš ni ući. Ne možeš ni ući. Ako nisi kako treba izvadi onaj tisak, nećeš ni ući. I ljubav prema ovom šehadetu, prema šehadetu kojim? La ilaha illa la Muhammedu Rasulullah je u stvari ljubav prema kompletnom šedetu. Jer kad je šehadet, šta je šehadet? Sve ono sa čim dolazi poslanik sallallahu alaihi sallam. I ljubav prema šehadetu nije samo ljubav prema pukom izgovaranju šehadeta i njegovim riječima. Hele, to je glupost. Nego, zašto? Prema onome što taj šehadet nalaži, što njegovo pravo zahtjeva. Prema postu, prema namazu, prema džihadu, prema zekatu, prema davi, prema dostavi vjeri. To je šta? Sve je to ljubav prema tom šehadetu. Jer ti ljubavi što potpada pod taj šehadet, radiš. Pa onaj ko ne radi, on ne ljubavi. On ne voli. Onaj ko radi, on radi zato što to voli. A zamislite kakav je onda onaj koji radi suprotno od onog što voljeni traži od <laughs> Kad onaj što ne radi ništa, kaže da voli, gledaj koji lažo. Kakav je onda onaj koji nešto radi, a suprotno od onog što mu je volje i naredio da radi? Gori od ovog prvog. Jer svatate, kakva je njegova ljubav? Kralju, ja tebe volim. I kralj ti dadne da vodiš njegovu imovinu. I ti sva razvala živu. I ti sva viđeš kralju, ja tebe volim. Mene kralj odpad, čujući glas, šta si mi uradio sa imovinom, sve ti rastavio. Kralju, ja tebe volim. Vukove će te staviti reći, ti nisi normalan. Ti si budala, sve si mi živo razvalio, a kaže da me voliš. I on je gori od onog koji kod kralja samo sredi ništa rade, više kralju, ja te volim. Jer mu ne ruši imete. Ne razvaljujem ono što je kralj napravljeno. I manje je lud od onog što misli da on može upravljati kraljevim prijestom i državom kako on hoće. Zato? E zanešu te onda koliko je čovjek voli Allaha uzvišenog kad on tu svoju ljubav prema Allahu hoće da ispolji onako kako samo njemu odgovara da to ispolji. <laughs> Jel sad što govorim? Kako će čovjek govori da voli Allaha i hoće da ispođi ljubav prema Allaha. Kaže, ja Allaha volim. A hoću da ga volim onako kako meni paše da ga volim. Da samo izgovorim liječi da ga volim i čak šta više da radim srcim suprotno od onoga što mi je naredio moj voljeni. Da svatate? I kaže, I prema, kaže ljubav, prema ovom šehadetu, dalje kaže, i prema onome na što šehadet upućuje. Pa na što upućuje šehadet? La ilaha ila la Muhammedu Rasulullah. Upućuje na to da su se nebesa i zemlja ustegli da ponesu ova emanet. A čovjek po njemu ne zahvala. Težak je ovaj emanet, brađe. A on upućuje na to, na što? upućuje na kompletan svoj sistem. Da taj šarijak kad uzmeš, on se uzima sa čime? Sa uputom i ljubavlju. Jer tvoja ljubav mora upućivati prema tom šehadetu. Mora se pokazati. Moraš pokazati stvarno da ti taj šehadet voliš. Pa neko pokaže manje, neko više. Neko najviše, neko zade život. Iz ljubavi prema toj uputi, I ono na što ga je taj šehadet uputio, on daje svoj život. Zato ne možemo biti više njim. To je mač kurim. Od hiljada možda jedan. Od hiljada možda jedan. Mi bi svi volili da uđemo u zemlju bez polaganja računa. Jada? I oni koji hoće da to ostvari i da imaju, da uđu, najviše radi za to. I vole se da uđu u dženet bez polaganja računa. Svi bi voljeli. Pitajte ove nevjednike, mi volimo ući u raj, da ne dr. I sam sebe utjera ulaž. Kako? Pa da mu je da uđe u dženet, da ništa ne uradi. On bi volio, a uzviše mi kaže, to su samo puste žele njihove. On bi volio da uđe. Zato i je nevjednik. Zašto? Jer onda, on je malo vjeruje, a malo ne vjeruje. Ili sumnja. E to je sumnja. Gdje mu je pomiješana istina i neistina. On kaže, a možda ću se izvući, nek mi nešto se makar ovo da... I onda je i vi ćete ili raja koreli, on dadne neđe mačku na hrani čuku, dadne se da. Kaže, cuti djete, mada više njih dadne. Kaže, imat ćeš sreću na ovom svijetu. A ja te i dao na jako šta ostane. A njima daje ovdje. Pa će, samo reci, da li možda ti spomenimo neku fajn, možda se narazboliš, možda ti Allah dan je drug života, on će odmah sto hiljada eura izdati. Što? Ti si rekao njemu i odmah ćeš da mu je to najviše drago. A kaži mu, da li da li ovdje fi se bir da. da se ljudi pomognu uzdižući Allah, jer imat ćeš nagradu. E, neću ja to. Hoću ja da piše da sam ja to dobro. Mora to biti okačan. I šta kaže dalje? I radost zbog toga. E, ovo je ta radost. Kad je čovjek zaljubljen, on je već nasijan. <laughs> je tako? Hoće žena s tobom, potavljam sve, sve fan, cura te voli. Ej, si ovdje vidio ni momci, sve to. Usta odoha doha. On sam radostan, zaljubljen. On voli. On je pun ljubavi. Kako onda može biti rob Allahov smrklu namrgožen? Kod njega din, radost šehadeta mu nudi da mi bude radostan. A to je radost upute. To je ta radost. I ljubav koja se kod tebe proizvede iz tog šehadeta. I zato, kad se kod tebe nagomila to i sve što se više gomila, ti sve više žudiš za tim šehadetom. I kad dođe na vrhunas, e to su oni prvi i uvijek prvi. Oni što su sve projekte uradili, sad samo grade kuću. Jer je ljubav prema tom šehadetu kod njega proizvela to. Kaže Allah te barake o ta'ala. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله Kaže uzvišeni u prirodu značenja. Ima ljudi koji su umjesto Allaha